beshinchi yetti yulduz o'n ikki burch aytiludi xudoning nomi bilan so'zimni boshladim u yaratquchi tarbiya qilg'uchi kechirguchi egam xudo butun olamni o'zi xolig'inidek yaratdi dunyoga kun va oyni yoritdi qara palakni yaratdi u doim oylanib turdi uning bilan billa palak choqimi cho'gilaydi ko'k osmonni va uning ustidagi yulduzlarni yaratdi qorong'u tun va yorug' kunduzni yaratdi bu osmondagi yulduzlarning bir qismi bezak bir qismi yo'l ko'rsatkuchi bir qismi kuzatkuchilar bir qismi kishilarga yo'riqliq beradi bir qismi yo'l ko'rsatguchi uningdan kishilar yo'l topolaydi ba'zilari yuqoriroq turadi ba'zilari tuvan ba'zisi yo'riqroq bo'lsa ba'zilari xira bulardan eng yuqorida sakantir harakat qiladi u ikki yil sakkiz oy bir uyda turadi uningdan keyingisi ya'ni ikkinchisi o'ng'ay bo'lib u bir uyda o'n ikki oy turadi uchinchi bo'lib kurut keladi u qahri bilan harakat qiladi u qayoqqa boqsa yosharg'an narsalar qurib ketadi to'rtinchisi yoshiq bo'lib u jahonni yo'ritadi yiqinlashganni qarshisiga kelgan narsalarni yo'ritadi beshinchi savit bo'lib so'yimlik yuzini ochdi sanga kulib boqsa o'zingni xushol tut keyin orzu keladi tilak orzulaganlar uningga yaqinlashsa o'z tilikiga yetadi bularning ang tovanida yolchiq harakat qiladi u quyosh bilan qarama qarshi beqishqanda to'ladi bulardan boshqa o'n ikki burch bor ularning ba'zilari ikki o'ylik ba'zilari bir o'ylikdir Qozi bahor yulduzi keyin ud keladi. Arantir quchiq bilan bir-biriga yaqin yuradi. Qara, arslon bilan bug'doy boshi qo'shnidir. Keyin ulgu chayon bilan yoning hamriyi. Uningdan keyin o'g'loq, ko'nak ham baliqlar keladi. bular tug'sa osmon yorib ketadi bilsang bularning uchi atyozliq uchi yozliq yulduz uchi kuzlik yana uchi qishliq yulduzdir ularning от, o't uchi suv uchi shamol uchi tuproq bo'lib shulardan dunyo va alla paydo bo'lgan bular bir biriga yov xudo yovg'i yov avatdi janjalni to'xtatdi uchrashmas o'z o'zaro yorishib qoldi ko'rinmas yovloning o'chmanligi pasaydi yaratquchi xudo hammani o'zi yaratdi yaratdida tartibga soldi bir biriga muvofiqlashtirdi buningdan keyin amdi inson haqida so'zladim uning qadri qimmati bilim aql farosat bilan bo'ladi